السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون في الأحكام قال رحمه الله الحديث الثامن عشر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة hii hadithi izungumzia kuhusu salat al-Eidain swala za Idi Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi waislamu Idi mbili siku za Idi kwetu sisi waislamu kwa mwaka tunao idi mbili idu alfitr baada ramadhan wa idu عند مناسك الحج بعد مناسك الحج إذن إذا سيكون بيلي تو زعيد تلبيو رخصة كشهركيا سيكوهيز نا عيدي salatu al-Eidain ni shaira min sha'air al-Islam ni mambo ambayo kwamba ni alama ya wazi ya izza ya Uislamu kwa hivyo ni katika swala ambazo kwamba zimekokotezwa sana kisheria zimekokotezwa sana kisheria واختلف العلماء kuhusu hukumu ya salatu al-Eidain hukumu yake nini je ni wajib ama si wajib ulama wamekhtalifiana kwenye masala haya kwa nini <clears throat> kwa sababu ya hadithi zilizokuja na baadhi ya aya walivofasiri wenye kufasiri lidhalika wakaenda kundi la ulama kauli ya kwanza likwenda kundi ya ulama wakasema kwamba salatu laidain wajiba wajiba ala al-ayan ni wajib kwa kila muislamu mke au mume ni wajib wasali salat al-aidain na hii ndio madhhab ya Hanafiya madhhab ya Hanafiya wao wanasema ni wajib salatu al kwa mume kwa mke ni lazima wasali salat al-aidain na hii ni madhhab ya Hanafia واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية na hii qaul ameichagua vile vile Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim والصنعاني والشوكاني ويميل إليه ابن عثيمين ابن عثيمين رحمه الله إنه قول kama ilikanayo wote kwamba al eid ni wajib si khiari na wana dalili zao sitaki kurefusha bahthi hiyo kauli ya pili wasema na hii kauli ya jumhurul ulama kauli ya pili wasema si wajib ni sunna muakkada jiddan ni sunna iliyokokotezwa sana ni sunna iliyokokotezwa sana وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية جمهور علماء كتك مالكية نشافعية وهو نسمى نسنة مؤكدة ألف قولي مش ونسمى نفرض كفاية سيو فراضي على الأعيان كما قولي كوانزا قول ya kwanza anasema ni faru ala al-a'yan wajib ala al-a'yan yani kila mtu lazima iswali kauli ya tatu wasema la ni kifai yani wengine wakiswali Eid itatosheleza wengine lakini watu wote wakikataa kuswali Eid watapata madhambi wote ndo maana ya kauli ya tatu fardhi kifaya yani ni fardhi ya kutoshelezana wengine wakiswali wengine watasamehewa na hiyo ni madhhabi ya Hanabila وعليه فتوى اللجنة الدائمة نعند فتوى اللجنة الدائمة وهو الراجح إن شاء الله والعلم عند الله والله أعلم لكن هنا قول إن ينقف زيدي kwamba salatu al-aidain ni fardhi kifaya na sote tukiwata kusali tutapata madhambi sote si masala kwamba ni sunna tu la ni wajib fardh lakini ala alkifaya sio ala alayan tofauti ya kauli ya kwanza na ya mwisho ni kwamba kauli ya kwanza imesema ni faradhi kwa kila mmoja kivyake hii ndio kauli ya kwanza ya Hanafia na hii kauli ya mwisho ya tatu imesema ni faradhi ya kutoshelezana na hii ndio kauli rajih wallahu aalam kwa hivyo salatul eid mtu kama hana udhuru wa kisheria haifai kukokosa kwenda kuswali ni makosa na hapa hutokea tasahul wingi kwa sababu angalikuwa ni sunna tungesema sawa mwenye madamu swala ya ni sunna basi mtu aruhusiwa kutokuja kuswali lakini si sunna ni fardhu ala alkifaya idhan yajib wujuban ala kulli muslim aje kusali Allahumma illa ma'dhur ma'dhur sawa lakini kama mtu hana udhuru iko tasahul kubwa yatokea upande wa wanaume na upande wa wanawake hutokea tasahul kama hizi kwa hivyo si vizuri mtu kukosa kusali salatu kwa mwaka mara moja au mara mbili la haraja fi hadha wala haina taklif wala haina taklif kwa hivyo sahihi ni kwamba ni fardhi kifaya ni faradhi ya kutoshelezana wengine wakisali itawatosheleza na wengine japokuwa pia haifai kutasahal kwenda kusuhudia salatul jamaa kwa nini kusema hivi kwa sababu mtume saw sallam fi sahih al-bukhari hadith ya ummi atiya radiyallahu anha asema umirna an nukhrija fil aidain tumeamrishwa yani na mtume wanawake ummi atiya mwanamke asema wao wameamrishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam fil aidain katika idi an nukhrija alawatiq tuwatoe wanawali zamani wanawali walikuwa hawatoki huitwa zawatu alkhudur alkhudur yani asitar pazia ilikuwa dasturi ya waarabu zamani <clears throat> mwanamke kibalighi huwekiwa stara chumba chake kafungwa pazia akawekwa huko nyuma ya pazia ustiriwa na mato ya wanaume wasionekane Hii ndio ilikuwa ada ya Waarabu kabla hata ya Uislamu. Mwanamke akishakubalia kile chumba chake mfungwa khidr yani pazia. Ndio maana wakaitwa dhawatul khudur walio nyuma ya pazia kwa sababu hawaonekani. Hadha al-asl. Wazi sio kama sasa. sasa waye wanawake kwenye masimu, kwenye mabarabara, kwenye kila mahali. Wasichana wametapakaa wal billah. Sasa ndo wakaitwa al-awatiq yani dhawatul khudur sasa ikiwa hawa na mali wasichana huwa hawatoki siku zote lakini kwa sababu ya salatul Eid mtume akaamrisha amarana akaamrisha amr kwamba watolewe siku ya Eid waende wakasali walhiyad na wanawake wenye haidhi pia watolewe kisha akasema liyashhadna alkhaira wa da'wat almuslimin hawa wenye hedhi madamu hawasali lakini pia wahudhurie Eid washuhudie khairi yani ni ile salati خيرني لتكبيرا نزل صلاة وهو شهدية ودعوة المسلمين ندعا خطيب وكيوم بدعا نواوة يتكي آمين حتى كما قصالي هو صالي نتكبيرا في يجوز من يحيظي كل تكبير لكن كسيما متوي مش حديث ويعتزلنا الحيض المصلى ويعتزل ويعتزل نعم ويعتزل أو تعتزل الحيض المصلى من يحيظي تو أيبوكي musalla ile inaosaliwa ajiweke kando kidogo baada ya mtume kusema hii hadithi katika tamko asema muslim qalat ihdahun mara mwanamke mmoja akamwambia mtume aliposema lazima watolewe wanawake na wasichana pia watoke mmoja katika wanawake akamuuliza mtume sallam ya rasul rasulullah la tajidu ihdana jilbaban saingine kwa ufukara au uhaba wa nguo kuna baadhi yetu wanawake wa hawana majilbabu ya kuvaa kwenda kuswali Eid sasa atafanya nini yani je hawa waruhusu tuwabakishe nyumbani madam hawana cha kuvaa kujistiri au tufanyeje kwa sababu ashaamrisha mtume watolewe sasa hawa na mwanamke mmoja akasema kuna wengine huwa hawatolewi kwa sababu hawana jilbabu ya kutoka kujistiri mtume sallallahu alaihi wasallam qala kamjibu litulbisaha ukhtuha min jilbabiha yule mwenye nalo alovaa amuingize mwenzake mtie ndani wawe kwa yule wawili ndani ile jilbab moja Allahu akbar angalia samahatul islam wa yusrul islam wa mahasin al-islam mtume ameamrisha wasichana watolewe kuja kuswali Idi na wanawake mwanamke alipouliza kwamba saa nyingine msichana hana jilbab hatuna jilbab saa nyingine mama akonawe Musione kama sasa mtu ana nguo 10, 15 la zamani ukipata hiyo nguo moja ni uifue uingoje ikauke uvae tena hakana fi faqr ndio maana swala kama hii leo ikiulizwa wewe utashangaa kwani hawana nguo kwa sababu wewe kuinukia na shida ya nguo ndio umeinukia kabati limejaa sio lakini hii swala iliulizwa wakati kulikuwa kuna haja ndio maana yake ikaulizwa sasa mtume akasema ikiwa msichana hana jilbabu ya kuvalishwa mwenzake yule alovaa amtie na yeye ndani jilbab moja wavae watu wawili lakini asitoke wazi na hapo afanye hivyo kwa sababu gani kwa sababu akahudhurie swala ya Eid ndio ulama wakasema ni wajib wale waliosema ni wajib walitegemea hii hadithi kwa sababu mtume hawezi kuamrisha mtu atakallaf ajisumbue tu kwa jilbab moja avae watu wawili wagawanye amtie na mwenzake ndani yote haya afanye kwenda kushuhudia tul Eid peke yake kwa hivyo wasema hili jambo mtume hangeamrisha isipokuwa ni jambo la lazima na ni jambo la faradhi mtu kwenda kusali al-Eid lakini leo maalasaf waqa at-tasahul wataka wanawake wanaume wanaume subhanallah yani utaona yatakhallafun an salati al-Eid ah sala Eid hakuna neno insha hadha ma yanbaghi hadha ma yajuz kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwata hata sala moja Eid salla miraran kullu mpaka amekufa hakuna siku aliacha salat al-Eid kabisa abadan فالله الله في هذه المسألة kwa hivyo hii ni swala ya kutukula muhimu na hata kama mwanamke ameambiwa pia atoke lakini taban atoke kwa heshima kwa adabu asitoke akienda kafitini watu kwenye musalla pia hii makosa kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam alisema waliyakhrujna tafilat waliyakhrujna tafilat watoke wakiwa muhtafilat yani ghaira mutatayibat asipake manuketo asipake mafuta mazuri madamu yuenda kusali yuenda kusali Eid ama yuenda kusali msikitini ni haramu mwanamke kugusa manuketo la yajuz hadha wala kujifukiza mahrum hadha ma yajuz wala kuja kwenye salatu Eid wazi wazi kuonesha urembo wake wanaume akipishana naye hadha ma yajuz kulluha hatusemi pia mtu akijaidi aje ndara ndara anavotaka yeye la hadha la yajuz kwa hivyo yajib at-taqayyud bishart mtu ajifunge na shart na ahudhurie hii ibada katika ibada kubwa naam hiyo ndio mukhtasar kuhusu ahkam baadhi ahkam ya salat al-aidain twende kwenye hadith asema Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu asema صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين أسمى نمصالي pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam salata alaidain sala zaidi mbili mara zaidi ya moja sio mara moja asema sio mara mbili yani zaidi ya hapo mirara na kasali mtume sallallahu alaihi wasallam bighairi adhanin wala iqama akasali salatul eid bila ya mwadhini bila ya kukimu hakuna nida ya adhan wala hakuna nida ya iqama na hii ndiyo inavyotakikana swala ya idi haiitwi kwa mwito wowote wewe wajua yao ni leo yaumul eid naenda musalla wasunna fil musalla ni wale watu watangulie kabla ya imam waende kwenye musalla mapema wakabir walete takbira mpaka imamu idha hadhara al-imam inqata at-takbira ndio sunna akishakuonekana tu imamu ameingia musalla takbira hukatika zafazi katike alafu wasimame na imamu kuswali hii ndio sunna ama kuita salatu jamia as-salatu qaima as-salatu kidha hadha kulluha min al-bid'a ni katika bid'a ziliozushwa zama hizi kwamba kila kitaka kusali ati Eid as-salatu jamia as-salata hadha kulluha min al-bid'a ni katika mambo ya uzushi yaliyozushwa zama hii sala ya idi haina muito aina yote hausemi salatu jamia wala hukimu wala uadhini kwa sababu adhan na iqama pia ni mwito wa kuita watu na hizo zote mtume alikuwa aweza kumwambia sahaba sema salatu jamia alikuwa aweza mbona hakumwambia hata sahaba mmoja kufanya hivi idhan hadha yadullu ala annaha bid'ah kufanya hivyo ni katika uzushi bila shak wala yajuz wala haifai kwa hivyo ni haramu kuadhini kwa ajili ya salatu al-Eid ni haramu kukimu ikiwa kuadhini na kukimu ni haramu basi kusema as-salatu jami'a ni haramu zaidi ni haramu zaidi kwa sababu hizi ni nidai maarufu kwenye sharia zimekuja na zimekatazwa kifu lete tamko ambalo halikuja kama as-salatu jami'a as-salatu qa'ima hadha ashaddu hurman hiyo ndio haramu zaidi في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل يا كوانزا فائدة يا كوانزا الحديث دليل على أن صلاة العيدين تصلى في جماعة الحديث دليل على أن صلاة العيدين تصلى في جماعة حديث دليل يكون kwamba بصالة za Eid zasaliwa kwa جماعة سيوكي kipekee yake pekee yake zasaliwa وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس نقوم بمتوم صلى الله عليه وسلم الكوى أكسوال نواتو حصالي بكياك صلاة العيد طيب وهنا مسألة كيف متوكي تأخر كتليوى كيف متوكي تأخر كتليوى أكيد مصلى إمام وشط وسلام ماذا يصنع علماء مختلفين قول بيل قول يقوانزا anasema fatahu sala ishampita ni akae askize khutba wala haifai kulipa al eid hiyo ni kauli ya kwanza kauli ya kwanza yasema haifai kuilipa al eid kama yushaikosa ukifika musalla ukiona khatibu atoa salamu wewe umeikosa al eid basi haitakikani kuilipa na kauli ya pili yasema la utailipa madamu watu kwenye musalla hawajaondoka pale na wewe umefika khatibu ya khutubu basi baadhi ya ulama wanaona yajuzu kuisali haraka haraka uisali kama inavyosaliwa alafu ukae usikilize khutba na hii kauli ya pili ndio kauli baadhi ya mashekhe zetu wamemailika nayo kauli ya kusema kwamba yukdha lakini baadhi ya ulama wamekataza baadhi ya ulama wamekataza kwa hivyo lau atailipa la haraja fi hadha la haraja fi hadha kwa sababu amehudhuria ndo msalla na watu hawajaondoka lakini kama akija na watu washatoka basi خلاص hadha sala itakuwa ishampita kabisa hiyo ndio kaul fi hadhi almas'ala wallahu a'lam lakini kauli nyingine baadhi ya ulama wamesema sala ya Eid hailipwi kwa hivyo mtu akikaa pia kama hakusali la haraja pengine amefuata kauli hiyo mwenyewe la haraja lakini لو أتيلبا مدام مكوني مصلح مجتوكا أكصالك لا حرج في هذا إن شاء الله كنا نينو ليبا صلاة العيد لكن الأصل نكون به صليبا كجماعة هذا الأصل ثانيا فإذا أنجينا كتك حديث وفيه مناو كتك حديث أن السنة ألا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام سنة نكوانبا kusiadhiniwe kwa ajili ya salatu al Eid wala kusikimiwe isifanywe iqama kwa ajili ya salatu al Eid na ikiwa adhan na iqama haifai basi kusema as-salatu jami'a pia mimbabi au la haifai zote haifai salatu al eid haina nida khatib akiingia musalla takbira ikatike watu wasimame wasali hapo hu hii ndio inavyotakikana kisheria kama alivyosema ibn Umar walikuwa kikabir wakimuona mtume sallallahu alaihi wasallam ingia kwenye musalla inqata'at takbira takbira za katika na wajitayarisha kuswali na imam hii ndio sunna kwenye salat al-Eid hakuna mwito wote unaoitwa watu ثالثا من الفوائد أيضا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صلاة العيدين حديث يونيشا kwamba mtume alikuwa haachi kusali manake asema ghaira marra wala marratayn yani mara nyingi ya shasali na mtume kwa hivyo ni kuonesha salatul eid ni sala ya mtu kudumu nayo sio mwaka hunu usali mwaka ujao meghibu mwaka mwingine usali au hasali kabisa Hatha la ya yajuz a'udhu billahi kayfa bil muslim muislamu vipi atakaa Achanka nyumbani watu waswali eid yuko nyumbani a'udhu bila apoteze umri wake miaka itapita yeye hasali eid ولا هحسي كيتو هذا ليس من السنة سكتك السنة تومي عليه الصلاة والسلام إكام يمرش مبكا وتوت وطلعي إذن وتوزيما من باب أولى وكيوا أمتو سمغونجوا نا حان عذر منجين لذلك الله الله هي صلى شعيرة من شعائر الله نا الله سبحانه وتعالى أمي فرضيه هي صلى كسودي إلي كظهريش عزة الإسلام <clears throat> وقوة الإسلام وإرهاب الكفار hii ndo mahikma na malengo ya salatul eid na iqamatu dhikrillah na kusimamisha dhikrullah waislamu wakabir kwa umoja waume kwa wake fi musalla wahid hadi neema adhima hii ni neema adhima bila shak kwa hivyo haifasi muislamu kutasahal vipi wewe ukae umri waenda salatul eid za kupita na wewe hata huna hamu kuja kusali salatul eid sisi hamu yetu ni kupamba nyumba kutia mapazia mapia kupika chakula hiki na kile ndio shughuli zetu maala asafi shadid hada ma yanbaghi ikhwan la budda min alhazn fi almas'ala fallah allah na mtu kama amejipanga sawa sawa yote atafanya hayo na sala atasali ni kujipanga tu na mipangilio fallah allah fattaqullaha nataka tumche allah subhanahu wa ta'ala hii shairi kubwa na mtume alayhi salatu wasalam alipoamrisha wanawake watolewe alikuwa na malengo yake mwenyewe ajua kwa nini yeye mwenyewe ajua kwa nini ameamrisha wanawake na wanawali watoke hata wenye hedhi hakefa ambaye hana hedhi mwenye hedhi yenyewe pia atoke na yeye si mtu wa kuswali haya mimi mwingine hana hedhi yuwakaa nyumbani afanya nini shia shiafali atakhalifu amri mtume bure ma pengine hana udhuru maana kupika si udhuru ah mwanamke akitaka kufanya shughuli zake mwambie kesho tutatoka na wewe atafanya shughuli zake zote ajua kuna kutoka kwa sababu ataka mwenye safari mbona safari ya Eid ati kwa hana time hana time yani au kwamba salatul Eid ni ni swala kwamba saa zote wewe <clears throat> badili kusimamisha dhikrullah ikutoe kwenye ile furaha mpaka utoke mipaka hii siku ya Eid ni siku ya dhuhuru sha'iratillah subhanahu wa ta'ala wal farah bil ni'mati islam ile furaha ya Eid maana yake nini ni al farah bi ni'mati islam ndo maana yake wafurahia neema ya uislamu sio kufurahia anasa na mambo mengine ambayo kwamba mubahat ambazo kwamba sisi ndo malengo yetu fallah Allah fi hadha ya ummahat naam faida ya mwisho katika hadith وفيه أن السنة أن تصلى العيدين في المصلى لا في المسجد السنة ni kwamba sala zaidi husaliwa kwenye mawanda makawanda haya na mahali pa mavaranda sio msikitini sio kwenye msikitini wa yukrahu fil masjid na ni makruhu kusali swala idi msikitini illa bi'udhr isipokuwa kukiwa kuna udhuru baridi kali upepo mkali au mvua unyesha fafi hadha haraj bila shaka hapo kuna haraj idhan ikitokea haraj kama hiyo basi tutasali msikitini tutasali msikitini lakini al-asl mtume alayhi salatu wasalam alikitoka masjid nabawi akienda mbele ya baqi kuna musalla kisali na msikiti wake ni bora kuliko msalla lakini hapa akauata msikiti wake akaenda kutafuta musalla idhan yamaanisha kwamba salatul eid kuiswali kwenye musalla ndiyo inavyotakikana sio kuiswali msikitini na ikiwa ni msikitini basi hakuna msikiti bora zaidi Masjid Nabawi msikiti wake ndio msikiti bora swala moja kwa akaiwacha hiyo fadhila akaenda akaiswali kwenye muwanda baqii kule chini ah, fahadha yadullu ala anna salatu al-eid haiswaliwi msikitini illa li'udhur isipokuwa kutokee udhuru wa kisheria hayo ndo baadhi ya masail kwenye hadithi hiyo ya 18 twende hadithi ya 19 inaofuata asema rahimahullah an ya'la ibn umayyah radiyallahu anhu huyu ni katika kibaru tabi'in alorawi hadithi nyingi kwa Umar radhiallahu anhu Ya'la ibn Umayya na huyo ndio alomuuliza Umar na kuona baada ya kutufu umelibusu hajarul aswad eh kwa nini umefanya hivyo eh kwa nini umefanya hivyo wewe umebusu hajarul aswad akamwambia ile maneno yake mashuhuru mimi najua kwamba hili jiwe halidhuru wala linufaishi lakini nimemwona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifanya na mimi nikafanya na hivi ndio waliko masahaba walivyokuwa madamu mtume alayhi salatu wasalam amefanya hawatafuti visababu vingine kanu yutabiqun sunna asema radhiallahu anhu qala qultu li umar nilimuuliza umar نلموليز khattab ya'la ibn umayya nilimuuliza umar ni katika masahaba wadogo naam ni katika masahaba ودوغو سيكي بارو التابعين كتيكا مصحابة ودوغو يعلى بن أمية المولز عمر رضي الله عنه قوصه آية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية هي آية إما شككم سورة النساء يعلى أكموليز عمر رضي الله عنه نمنغانه آية إما شككم faqad amina an-nas watu sasa washapata amani mbona kasri yaendelea mbona watu wakisafiri paka sasa wakusuru swala na amani ishakuja faqala umar akamwambia ya'la ajibtu mimma ajibta min mimi pia hii aya imenishangaza kama ilivyokushangaza wewe fasaltu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikaenda nikamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam an dhalik kuhusu hii aya faqala mtume akanambia sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum hiyo qasr baada ya, ya vita kuondoka sasa kuna amani na yaendelea basi hiyo ni sadaka Allah amewapa nyinyi waislamu faqbalu sadaqatahu ikubalini sadaqa yake hii ndo maana hadith kiufupi kharajahu muslim hii aya imekuja kujuzisha swala ya msafiri Allah subhanahu wa ta'ala أسمى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإذا ضربتم في الأرض يعني سفيري الضرب في الأرض هو السفر هو السفر فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من أن تقصروا من الصلاة يعني yani سفيري مش سفيري مش توكا mji سفيري الله سما falaisa laisa alaikum junah eh falaisa alaikum junah hamuna madhambi hakuna ubaya an taqsuru min as-sala mukusuru sala swala za raka tatu na raka eh, swala za raka nne zikusuriwe kwa raka mbili yani salatu dhuhur wal asr wal isha peke yake hizi ndizo sala waruhusiwa kwenye safari kuziswali mbili mbili nayo huitwa qasr huitwa qasr sasa Allah sema mukisafiri hakuna ubaya kwenye safari swala hizi za raka nne muzikusuru muzifanye raka mbili muswali hivyo wakati gani in khiftum hiyo ndio shart in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru mkiogopa kupigana vita na makafiri alfitna alqital alqital mkiogopa kupiga sasa wakati wa hofu na vita umeruhusiwa kukusuru swala swala raka nne swali ni mbili tu kwa sababu saa zote mwaogopa adui ikitokea sasa hii aya ilikuwa imekuja kujiuzisha kasr wakati wa safari peke yake na kuna hofu ya maadui wakati wa safari kukiwa kuna hofu peke yake sasa yaala akamwambia Umar alhamdulillah sasa uislamu ushapanuka hofu ya adui imeondoka hakuna tena hofu mbona bado tuendelea kukusuru Allah hajaondoa hii hukumu kwa nini ndio Umar naye asema akamuuliza mtume sasa na mtume akamwambia Umar basi hiyo Allah hakuiondoa japokuwa sasa tuna amani hofu hakuna tena na tuendelea kukusuru tukisafiri akaambia mtume hiyo ni sadaka basi Allah ametuachia hiyo ni usahali mtufanyia ni sadaka ametupa Allah na sisi tuikubali sadaka yake na sisi tuikubali sadaka kwa hivyo hii ndio maana ya hadithi zamani mwanzo mwanzo ilikuwa al-asl anayeruhusiwa kupunguza sala safarini ni wakati wa vita peke yake ukisafiri safari ya kivita hao ndio walikuwa wanaruhusiwa kufanya kasra kwenda jihad sasa amani ilipokuja masahaba wakadhania watasali ukamilifu sio kupunguza tena lakini mtume akaambia hata sasa kuna amani endeleeni kukusuru swala mkisafiri kwa sababu ni ruhusa ni sadaka Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mfanye naam hiyo ndo maana ya hii hadithi في هذا الحديث الفوائد في هذا الحديث بعض الفوائد أولا الحديث يدل على مشروعية القصر الحديث يدل على مشروعية القصر في السفر بسبب الخوف حديث يدل على مشروعية القصر في السفر بسبب الخوف حديث يونيشا kwamba ni kukusuru swala wakati wa safari kukiwa kuna hofu ya kupambana na adui wakati wote hadha ilikuwa al-asl <clears throat> faida nyingine وفيه أن القصر باق مع أمن الناس faida ya pili hadithi ni kwamba hukumu ya kukusuru swala na kukusanya iko bado imebakia maa amni nas pamoja kwamba amani iko kwa hivyo ina maana hukumu hizi sio hasa wakati wa vita tu hata kama vita hakuna tumesafiri safari za amani pia yajuzu kwenye safari kukusuru swala za raka nne kuziswali mbili yajuzu na hivyo Allah amefanya hivyo taisiran min Allah azza wa jalla taisiran min Allah azza wa jalla kwa ajili ya kuonesha usahali alotupa Allah Allah subhanahu wa ta'ala uislamu wa mtume Muhammad aliufanya ni uislamu sahali mambo mingi sana tuko na sahali tusifikiri waliotangulia walikuwa hivi la la la waliotangulia walikuwa na asar na aghlal walikuwa na mambo ya dhiki mengi sana lakini umma wa mtume alayhi salatu wasalam uislamu wake uliosifiwa ni uislamu ambao alhanifiyatu samha ndio hadithi ibn Abbas yasema ahabbu al-adyan ila Allah al-hanifia as dini inayopendeza kwa Allah ni ile nyepesi iliyo sahali sio dini ambayo kwamba yenye kutia haraji watu na kutia dhiki watu Allah subhanahu wa ta'ala hakuleta uislamu kwa malengo ya kututia dhiki ha ameleta uislamu kwa, kwa ajili ya kutuondoshea haraj na dhiki kutuletea taisir hiyo ndo malengo ya uislamu kwa hiyo wale ambao kwamba wasoelewa malengo ya Uislamu waelewe vizuri. Uislamu haukuja kumkera mtu wala kumtia dhiki mtu. Ha. Uislamu umekuja taisiri al-umma wa rahmatan lil-umma wa suhulatan lahum. Hii ndio hikma ya Uislamu ni dini ambayo kwamba imekuja kuondosha haraj. Eh? Kuondosha dhik kwa waumini. Thalithan katika faida za hadithi وفيه أن القصر سنة وفيه أن القصر سنة كقصور صلاة سنة بلا شك si lazima si lazima mtu aweza kusafiri akaswali nne kamili la haraj lakini ukiswali mbili ni bora zaidi ukiswali rak'atain zile swala za raka nne ukazifanya mbili kipindi cha safari ni bora kuliko kuziswali nne kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam hivyo ndio alivyokuwa akifanya akisafiri salatu dhuhur na salatu al-asr na salatu al-isha alikiziswali mbili mbili alikuwa hafanyi nne kwa hivyo hivyo ndio inavyotaka lakini mtu akiswali nne sawa shauri yake mwenyewe amefanya hivyo lakini sio bora sio bora bora zaidi sunna ni uswali rak'atain rak'atain zile swala za raka nne وفيه أن كتك فايدة حديث أن المشقة تجلب التيسير وفيه أن المشقة ni kwamba jambo likiwa na dhiki na mashaka tajlibu taisir yavuta wepesi yaleta yasababisha kuleta wepesi safari ilipokuwa ni tabu na dhiki safari ni dhiki na tabu ndio ikaleta wepesi Allah kafanya wepesi tukiswali tuswali rak'atain ambazo hafifu kuliko kuswali raka nne kwa hivyo hii taisiri ya kupunguziwa raka kuwekwa mbili imekuja kwa sababu ya mashaqqatu safar kwenye kwenye safari kulipokuwa na mashaka ndio tukaekewa taisiri ya kuswali rak'atain rak'atain kwa hivyo hii inaonyesha wazi samahatul islam wa suhulat alislam na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakusudii kututia dhiki la la la yeye anakusudia kutunufaisha sisi binadamu kwa kutuletea hii dini maisha yetu ya duniani tuishi vizuri lao tutafuata dini na kesho akhira tuvune mazuri hii ndo malengo ya Uislamu ndo maambia kwenye safari ya Allah sali rak'atain Allah akakupunguzia akakupunguzia hadha rahmatan minhu subhanahu wa ta'ala lidhalika mtume alayhi salatu wasalam asema as-safar qit'atun min al-'adhab as-safar qit'atun min al-'adhab safari ni kipande cha adhabu ni sehemu ya adhabu yani mateso mashaka hata ukasema ni safari ya ndege oh ni safari fupi wewe safiri utaona takuta hajiz dhiq haraj ndio Allah subhanahu wa ta'ala akakuwekea usali rak'atain naam ili kuondosha hizo haraj na ili kuondosha hizo dhiki naam hadithi ya 20 inayofuata an Anas ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم amepokea Anas ibn Malik kumpokea mtume sallallahu alayhi wasallam asema annahu kana idha a'jala alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisafiri kwa haraka akiwa akifanya safari mapema a'jala alayhi sayr akitoka mapema kwenye safari يؤخر الظهر يعني متوكا قبل الزوال أكسفيري قبل وقت الظهر كنجية القواكي جلغيش صلاة الظهر إلى وقت العصر مبكى على سيري أكي صالي على سيري يعني يوم باندا غاري سيزي أوندهي صلاة الظهر هي جنجية السنة نوي جلغيش الظهر مبكى وقت على سيري عصر يكفيك وتصالينا إلى الظهر ياكو جم متأخير يعني asema fayajma'u bainahuma kisha kaziswali pamoja na asr wa yuakhiru al na yuachelewesha salatu almaghrib hatta yajma'a bainahuma wa bain alisha mpaka wakati isha yufike alafu akisali maghrib akisali timu ya isha ikifika yuwasali maghrib pamoja na isha pamoja jamu taakhir yani hina yaghibu ash-shafaq pindi linapozama jua kwa hivyo hii ni kaida mtume صلى الله عليه وسلم alitupa as-sunna ni ukisafiri kabla dhuhur ni ile dhuhuri uicheleweshe uiswali wakati wa asr ikifika utasali jamu taakhir sasa wakati wa alasiri ukifika utasali ile dhuhuri uliyokosa uliacha utatanganya na alasiri utasali rak'atain za dhuhur na rak'atain za asr ikifika maghrib bado uko safarini unachelewesha maghrib ukifika salatu al-isha unaitanganya maghrib kwanza na isha yake kabisa hivi ndivyo alivyokifanya mtume sallam lakini lau atasafiri baada zawal baada zawalu shams eh akisafiri baada zawalu shams afanye hivyo dhuhri ikifika ataiswali dhuhur akiwa yuko mjini ataswali dhuhur aende asri ikifika ataiswali asr magharibi ikifika ataileta mbele isha atafanya damu takdim akisali maghrib ataileta mbele isha atasali kabisa hilo alikuwa akifanya kwa hivyo kuna tofauti kusafiri kabla dhuhur na baada dhuhur safari akiifunga kabla dhuhur yoileta nyuma salatu dhuhur yoiswali na asr law atasafiri baada salati dhuhur ikiwa yuko Madina basi yoswali dhuhur alafu yotoka la ame, ametoka Madina yuko mji mwingine yonda mji mwingine akiswali dhuhur ataileta mbele asr jamu taqdim kama alivyofanya wakati yuenda haji alipofika miqat alipotoka mbele shafika mbele miqat aliposali dhuhur akaileta mbele asr jamu taqdim kwa sababu alikuwa ashaswali salat adhuhur kwa hivyo na wewe ukisafiri utaangalia ikiwa umesafiri kabla zawali shams kabla wakati wa dhuhur hujaingia icheleweshe dhuhuri utaisali ukifika wakati wa alasiri la umesafiri baada adh-dhuhur na uko kwako nyumbani basi swali dhuhur alafu usafiri usichanganye na asr maana mpaka utoke nje ya mji wakati wa asr ukifika utaiswali ikiwa safarini rak'atain alafu maghrib ikakufikia bado uko safarini sasa hapo ndo utafanya jamu na takdim utaswali maghrib utaleta isha mbele kabisa hii ndio inavyotakana katika ahwal السفر nafikiri nimeeleweka vizuri قوله aliposema ajila alayhi safar ay السافر قبل وقت الظهر السفير قبل وقت الظهر ومعنى أعجل أعجل يعني سافر قبل وقت الظهر نكو سفيري قبل وقت الظهر يعني مهركشة قبل الزوال مسافير حين يغيب الشفق يعني وقت العشاء maana wakati isha wa isha shafaq al-ahmar zikipotea mawingu mekundu yakipotea ndio salatu al-isha huwa ishafika kwa hivyo akafanya jamaa taakhir akaswali maghrib kwanza kisha ndo akaswali isha ya ile wakati na kuchunga mpangililio wa sala ni muhimu sana ikiwa utaichelewesha dhuhur uje usali asr wakati wa asr ukifika huanzi na alasiri utaanza na ile ya dhuhuri kwanza uno mpangililio ni lazima ufuate uwezi kusali asr kwanza alafu kanuia dhuhur baadaye hadha khata majuzu kwa hivyo wakati wa asr ukifika kwanza unaisali ile dhuhur uliyoacha kwa sababu ya safari utaswali dhuhur kwanza thumma na ile asr magharibi ikifika au isha ikifika kwanza utaiswali ile swali iliyopita utaileta maghrib kwanza uswali raka tatu thumma usali isha yako raka mbili kama alivyofanya Muzdalifa alifanya hivi alipofika Muzdalifa Mtume sallam maghrib hakuiswali kwa sababu alikuwa barabarani yosafiri yotoka Arafa yuenda Muzdalifa akifika Muzdalifa wakati maghrib alikuwa shatoka akatawadha akaswali maghrib kwanza raka tatu kisha akaswali isha raka mbili kama alivyosema Jabir radiyallahu an fi hadha alhadith fawaid katika fawaid za hadith awalan faida ya kwanza faida ya kwanza ya hadith fihi au في الحديث في الحديث مشروعية جمع التأخير من أجل السفر مشروعية جمع التأخير من أجل السفر حديثي يونيشا نكتيك سنة kufanya jama katika safari jamu taakhir vile vile ni katika sunna kuchelewesha sala ukaiswali na mwenzake ikiwa umesafiri kabla zawali shams hii sunna ni ikiwa umesafiri kabla jua kupinduka kuingia wakati wa dhuhuri ukasafiri sasa ni vizuri ucheleweshe salatu dhuhur ili uje uisali na asr pamoja hii ndio inavyotakana ndio inaitwa jamu ta'khir kwa hivyo ni sunna kufanya jamu takhir kwa ajili ya dharura ya safari <coughs> masala ya mwenye hedhi akitahirika hii haiwezekani ila ni jamu taqdim الجمع تأخير هاي إذا كان جمع تقديم بيا نينجيا أكي طهريكا كت كوقت موجا ويل صلاة مباون ينروجو بس يتأيكو سانيا نيل اليوم بيتا كويفو ضرورة نسافر حتى حيض الطهور من الحيض بيا الطهور من الحيض بيا علماء سيماني ضرورة أكي طهريكا منامك وقت العصر أتصال نيل الظهر اليوم بيتا لكن طهريكا وقت عشاء أتصال نيل المغرب اليوم بيتا بعد أكوغا hii ndio inavyotakana shar'an ثانيا فائده pili hadith وفيه أن الجمع مشروع إذا وجد سببه vile vile jamu ni sharia iko na ni vizuri kufanya jamu ikipatikanwa sababu yake ikipatikanwa sababu yake sio bila ya sababu tu mtu akainuka akakusanya salat hadha la yajuz la yajuz lakini ikipatikanwa sababu katika sababu za kufanya kukusanya swala basi yajuzu kukusanya swala kama safari ukisafiri msafir la haraj hakuna ubaya kukusanya swala kwa sababu as-safar haja katika hajat za kusababisha jana au almatar matar alladhi yashqu ma'ahu al ila as-salah intabi hapa ni nukta muhimu mvua ambayo kwamba yanyesha kiwango cha kukufanya ni uzito kutoka nyumbani yani imamu aona hapa hii mvua inavyoonyesha haikatiki nikiwaleta tena watu kwa sala nyingine yaweza kuleta haraji kustokeki kwa hivyo akafanya jamu kabisa kama ni dhuhuri na asr au ni maghrib na isha kwa ajili ya mvua kubwa kiasi wa hofia kuwaleta tena waumini katika swala nyingine basi hapo pia la haraji lakini mawingu tu manyunyu manyunyu kama saa nyingine naopita utasikia ahwali zingine utashangaa utastaajabu yani wingu tu likitanda hivi nyonyocho nyonyoto waweza kutokoa mavuli tukafika msikitini hakuna mvua ya haja watu kusanya sala hadha la yajuz hadha haifai majuz kwa sababu al-asl ni inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta hadha al-asl kila sala Allah tuambia ni kitaban mawquta yani fardhan muakkatan ni faradhi iliyo na wakati wake kwa hivyo unapoitoa sala nje ya wakati ukaikusanya na mwenzake mpaka uwe na hujja dharura ya kuweza kukuhalalishia kuitoa sala wakati wake kuileta wakati wa mwingine sasa hata mvua tu manyunyu tu kibaridi kidogo watu kusanya swala hadha la yajuz hadha hadha khilafu sunna hii ni kinyume na sunna bwana mtume alayhi salatu wasalam kwa hivyo ikiwa ni mvua kubwa ambao yaleta dhiki mashaka kwa watu hiyo ndio mvua ambao imamu akionelea kufanya atafanya wala si lazima wala yajib lakini imamu raa dhalik atafanya naam Thalithan katika faida ya hadith وفيه أن وقت صلاة الظهر هو وقت صلاة العصر عند الضرورة عند dharura وكذلك المغرب وقت العشاء عند الضرورة يعني swala ya zile wakati wa zile swala mbili zinaokusanywa ni wakati wa ile nyingine kukiwa kuna dharura yani swala ya dhuhuri yaruhusiwa kuiswali pamoja na alasiri kukiwa kuna dharura swala ya al-asr kisali yaruhusiwa kutanganya na dhuhuri kukiwa kuna dharura na maghrib vile vile waweza kutanganya na isha kukiwa na dharura au isha ukaileta maghrib tena nyuma ukatanganya nao kikiwa kuna dharura kwa sababu hizi sala zaitwa salat al-ukhtain zaitwa ndugu na dharura kama nilivyowaambia ni safari ni mwanamke ametahirika kwenye swala moja katika hizo swala ile ya mwisho katika hizi sio swala ya mwanzo swala ya mwanzo tatawadha tasali kabisa asubiri asr lakini ametahirika kwenye asr au ametahirika kwenye isha ataileta na ile swala iliyompita hizi ndio dharura ya kukuhalalishia wewe kuswali swala nyingine katika wakati wa mwingine ama dharura zingine ambazo kwamba kisheria hazikuthubutu itakuwa iturudi kwenye asl kitaban mawquta hiyo ndio asl kwa hivyo وقت الظهر هو وقت العصر عند الضرورة ووقت المغرب هو وقت العشاء عند الضرورة na ya mwisho katika fawaid وفيه أن من سافر بعد الزوال يشرع له جمع التقديم ألي سفيري قبل الزوال قبل وقت وظهر كنجية نسنة كوكي نسنة كوكي كفايا نيني كويتلغيش الظهر يشرع له تأخير الظهر مبكى وقت بعد نعم بعد الزوال سيو قبل نعم aliyesafiri baada zawal baada ya dhuhur kuingia huyu ni sunna kwake kuileta mbele al-asr kuileta mbele alasiri aisali pamoja na dhuhur wazi na ikiwa ni maghrib ilete mbele ishai aisali na maghrib kwa nini kwa sababu amesafiri baada ya wakati wa dhuhuri kuingia hapo ndipo alipofunga safari yake akaondoka lakini kama aliondoka kabla zawal ni kama alivyofanya mtume atachelewesha dhuhur aenda iswali wakati asr ukifika na acheleweshe maghrib mpaka isha ikifika ndio aswali pamoja jamu ta'khir na zote mbili zafaa jamu taqdim ikifika wakati wake au ukiondoka kwenye hali ya wewe ufanye jamu taqdim utafanya au ukiwa umepatikana na hali ya kufanya jamu ta'khir pia utafanya kwa hivyo hizo ndo baadhi ya as-sunan al bi as-safar hizi ni vitu muhimu sana kufahamu na kuchunga na kuelewa kwa hivyo ukisafiri as-sunna utaangalia kabla dhuhur utachelewesha dhuhur hii ni ikiwa mtu atoka mji enda mwingine lakini kama atoka mji wako mwenyewe watoka hapa unapoishi mathala wewe utasafiri safari yako ni baada dhuhur ndo yaanza tutakwambia swali dhuhuri peke yake uwezi kufanya jamaa mpaka utoke mji ukisha kutoka mji salatu al-asr itakufikia mbele huko وقت عصر كفيك utaiswali kivyake ukaendelea na سفاري كفيك مغرب sasa hapa ndipo waruhusiwa kuiacha mara ucheleweshe mpaka isha umalize safari pengine uingie nyumbani usiku usiku kifika isha sasa hapa ndio utaiswali na maghrib jamu taakhir tachelewesha maghrib wakati isha ukifika utaswali pamoja nayo la utasafiri baada zawali dhuhur baada wakati kuingia basi utaileta mbele إلى صلاة ya ambayo وتصالي جمع تقديم إذن ديو hizi ndio hali mbili za والعلماء يقولون أن القصر هي السنة والجمع مباح بعض علماء ونهونا نمباح وهون نسنة كما بعض ونفيونا بعض علماء ونهونا نمستحب ولا سنة لكن الغالب من الأهل العلم ونهونا أن القصر هي السنة thabita almashru'a na aljam' pia ni sunna au lugha nyingine wanaita mubah wanaita almubah au rukhsa ni rukhsa rakhasa Allah lilmusafir na zote mbili si wajibu qasr si wajibu kufanya wala jam' pia si wajibu na jam' ni sawa ambaye ameamua ataswali kikamilifu hatukusuru sala hatotanganya pia ni sawa maana maho wajibu lakini ipi bora bila shaka bora ni kufanya qasr na jamaa عند السفر إذا وجد المشقة hino inavyotakana kisheria naktafi bihadha takomea hapa kwenye hizi tumeshukua hadithi tatu tutakuja kuona eh, hadithi zinazofuata masala ya salat aljanaiz masala janaiz tutakuja kuanza wiki ijayo insha Allah taala aktafi bihadha alqadar